Наш арганізм складаецца з трыльёнаў клетак. І адна з самых важных спраў, якімі гэтыя клеткі займаюцца, яны вырабляюць бялкі, Таму што бялкі гэта будаўнічы матэрыял усяго арганізму. А вось гэты сінтаз э, сінтаз бялкоў ён атрымае э, сінтаз бялкоў ён сінтаз сінтаз сінтаз бялкоў. Вітаю! Я Аня, і я біолог. Вітаю, а я Міша, я не. І з вами знову Біє Бурбалка. Подкаст про біологію, природу, новокольне осяроддя і не тільки. Ті, хто слухав наш минулий сезон, уже ведають, що ми цікавимося преміями і Нобелівської, і Шнобелівської. І гэтым разам хочам абмеркаваць сёлетнюю нобелевскую прэмію па медыцыне і фізіялогіі бо яна зноў дасталася каву біёлагам як і ў мінулым годзе пра які дарэчы у нас таксама ёсць выпуск і шмат у якіх яшчэ гадах а менавіта амерыканскім біёлагам Віктору эмбрасу і гэры траўкуну за наступнай фармуліроўкай за адкрыццё мікраРК і яго ролі ў пост транскрыпцыйнай рэгуляцыі генаў так ну слухай все у прынцыпе зразумела мяне толькі тры маленькія пытання што такое рэгуляцыя генаў і што значыць што яна пост транскрыпцыйная і яшчэ можна што такое мікрарынка таксама даведацца Ух, ну э, я радая што ўсё <laughs> астатняе табе зразумела давай тады э, узгадваць пра што мы казалі у мінулым выпуску пра нобелеўскіх лаўратаў давай Наш арганізм складаецца з трыльёнаў клетак. І адна з самых важных спраў, якімі гэтыя клеткі займаюцца, яны вырабляюць бялкі, Таму што бялкі гэта будаўнічы матэрыял усяго арганізму. А таксама яны выконваюць ролю каталізатараў усіх хімічных рэакцый, якія адбываюцца ў нашым арганізме. Сінтэз бялку адбываецца ў цытаплазме клетак з дапамогай рыбасом, рыбасомы гэта кухары нашай клеткі якія гатуюць бялок але каб прыгатаваць бялок ім патрэбны рэцэпт гэты рэцэпт захоўваецца ў спецыяльнай малекуле днк а днк кулінарная кніга нашага арганізма захоўваецца ў ядры клеткі у днк знаходзяцца гены і адзін ген гэта рэцэпт аднаго бялку Так я памятаю яшчэ з мінулага сезона што саму гэтую ДНК гэты арыгінал рэцэпта з ядра нельга выносіць, каб не пашкодзіць. Гэта як такая рэдкая кніга, якую можна толькі пагартаць у чытальнай зале, сфоткаць магчыма, але забраць дадому нельга. Так. А, <laughs> калі сказаў пра рэдкую кнігу, я падумала, што і сфоткаць таксама гэта пад пытанням. Э, так, але ДНК фоткаць сапраўды магчыма. І гэта робяць спецыяльныя белкі РНК палімеразы, якія капіруюць інфармацыю запісаную ДНК на малекулу матрычнай або яшчэ называюць інфармацыйная РНК. Гэты працэс капірвання інфармацыі называецца транскрыпцыя. Далей гэтая копія матрычнай РНК ўжо можа пераносіцца з ядра ў цытаплазму клеткі дзе яе знаходзяць рыбасомы і на падставе інфармацыі, якая ёй запісана, будуюць бялкі. І гэты працэс ужо называецца трансляцыя. То бок спачатку ад ДНК інфармацыя капіруецца на матрычную РНК, а пасля на падставе інструкцыі з гэтай РНК рыбасомы робяць патрэбныя бялкі. Так. І гэта называецца цэнтральнай догмай малекулярнай біялогіі. Раней лічылася, што рух інфармацыі адбываецца толькі ў адным накірунку. ад ДНК на матрачную РНК і з матрачнай РНК на бялок. Цікавая назва цэнтральная догма. Мяне слова догма ведаеш асацыюецца хутчэй не з біялогіі, там з рэлігіяй. Нешта такое, што трэба верыць пытанняў асабліва не задаваць і што не патрабуе пацверджання. Ну так, насамрэч гэтую догму сфармуляваў Фрэнсіс Крык яшчэ ў 1958 годзе. Гэта адзін з людзей, які атрымаў нобелевскую прэмію за вынаходжанне структуры ДНК. І потым ён казаў, што ён не зусім ты і ведаў дакладна, што такое догма, але яму э, спадабалася гэтае слово і хацелася зрабіць нейкі слоган для малекулярнай біялогіі на падставе Э, свайго вынаходніцтва Ну у мяне таксама такое бывае даведаўся новае прышпільнае слова і хочацца ў кожны сказ яго уставіць <laughs> так і як гэта звычайна ў біялогіі адбываецца потым э, выявілася што гэта не тое што не духма гэта правіла з якога шмат шмат выключэнняў І зараз вучоныя ўжо ведаюць шмат шляхоў перадачы інфармацыі ў зваротным кірунку. Напрыклад, з РНК некаторыя вірусы, яны называюцца рэтравірусы, такія як вось вірус ВІЧ. Яны могуць чытаць інфармацыю і пабудаваць ДНК, то бок з копіі э, напісаць зноў кніжку. Uh -huh. Ці, напрыклад, ёсць перадача паміж бялкамі інфармацыі ёсць такія прыённыя захворванні, калі адзін сапсаваны бялок датыкаецца да нармальнага бялку і як зомбі перадае яму сваю хваробу, то бок э, сваю структуру і другі бялок э, становіцца такім жа сапсаваным. І гэта ўсё адбываецца без удзелу генаў і без удзелу ДНК і РНК наогул. Ага ну про прыёны я памятаю я чытаў пра хваробу куру здаецца якая была вялікай праблемай там недзе ў папу новай вінеі Вось э, гэта яна і ёсць так, бок... і іншыя такія Да там калі <laughs> ладно ўжо пра спойлеры наогул пагугліце хто нас слухае у нас <laughs> выпуск не пра гэта але там людзі елі чалавечы мозг <laughs> і ў ім былі сапсаваныя бялкі і гэтыя сапсаваныя бялкі псавалі бялкі у, у людскім арганізме потым вось угу. і вось так гэтая хвароба перадавалася так а ёсць яшчэ шмат варыянтаў узаемадзеяння паміж сабой рнк якія таксама першапачаткова не прадугледжваліся вось у цэнтральнай догме якую прапанаваў крык вось сёлетнія лаўрэаты нобелевскай прэміі амбрас і раукан яны яшчэ ў 1993 годзе выявілі што клетцы наогул не ва ўсіх выпадках трэба чытаць гэтую рнк копію якую яна зрабіла са сваю днк і гатаваць по гэтаму рэцэпту бялок а што клетка тады робіць гэтая рнк Вось яна просто бярэ гэтую рынка копію, Яна яе рэжа пэўным чынам на кавалкі і выкарыстоўвае для рэгуляцыі працы ўласных генаў. Ага. Ну засталося яшчэ высветліць, што такое рэгуляцыя генаў, То бок гэта не проста ты гатуеш прыцэпце, але нешта ты можаш яшчэ і змяняць у тым, як яны працуюць. Так, сапраўды і гэта тое, чым зацікавіліся ў першую чаргу вучоныя калі э, быў адкрыты гэты механізм перадачы інфармацыі днк рнк белок Таму што у кожнай клетцы нашага арганізма ёсць ядро і ў ім захоўваецца інфармацыя у днк пра увесь наш арганізм то бок там гены і пра не ведаю колер валасоў і вачэй і пра тое як выпрацоўваць э, саляную кіслату у страўніку і шмат шмат шмат яшчэ пра што адкуль тады кожная асобная клетка ведае што яна за клетка і што яна павінна рабіць ці ёй там трэба э, вырабляць саляную кіслату для страўніка ці яна адказвае за то пігменты ў вашах ці нешта яшчэ робіць калі ён захоўвае всю гэту інфармацыю пра весь арганізм Вось у тым і пытанне Чаму дзякуй Богу што так не атрымоўваецца але чаму саляная кіслата у нас у вачах не выпрацоўваецца калі там ёсць гэтыя гены І клеткі ведаюць якраз такі дзякуючы рэгуляцыі працы генаў То бок у клетках зроку адключаныя гены якія адказваюць за белкі якія потым будуць каталізатарамі сінтэзу вось гэтай саляны кіслаты якая нам патрэбна напрыклад у страўніку так і наадварот у страўніку не патрэбныя бялкі зроку таму гены бялкоў зроку у клетках страўніку адключаныя То бок гены можна ўключаць і выключаць як святло так і гэта называется геннай рэгуляцыяй клетка вырашае які гены ёй патрэбна ўключыць у залежнасці ад таго, якія функцыі яна выконвае. І якія функцыі яна будзе выконваць, таксама вырачаецца арганізмам за конт агульнай праграмы, прапісанай у ДНК клеткі, дзе прапісана, якія гены, на якіх этапах развіцця арганізму трэба ўключаць і выключаць. Ну, здаецца, я зразумеў. У нас у розных клетках розныя патрэбы, з-за гэтага адбываецца рэгуляцыя генаў. Так, з-за гэтага адны гены ўключаныя ў адных клетках і выключаныя ў іншых. А яшчэ генная рэгуляцыя патрэбна для таго, каб арганізм мог прыстасоўвацца да змяненняў навакольнага асяроддзя. Напрыклад, э, я думаю, ты чуў, магчыма, пра назіранні за блізнятамі, якія былі генетычна абсалютна ідэнтычныя, але за кошт таго, што яны выраслі ў розных сем'ях і ў розных умовах у дарослым жыцці яны выглядалі па-роснаму таксама у іх былі розныя праблемы са здароўем я памятаю нават калісьці чытаў пра даследаванне з э, блізнятамі дзе адзін быў веган а другі еў <laughs> мяса і ну, разглядалі як гэта ўплывала на іх здароўе так то бок гены вызначаюць не ўсё і акрамя днк ёсць яшчэ ўплыў вакольнага асяроддзя лада жыцця там харчаванне фізічнай нагрузкі іншых такіх фактараў так нават клімат уплывае ці ўзровень забруджвання навакольнага асяроддзя і гэта таксама адбываецца праз э, рэгуляцыю генаў А як гэта рэгуляцыя адбываецца чаму адна і тая ж днк можа по-рознаму працаваць у залежнасці ад таго у якой клеткі якія патрэбы ці якія там фактары знешняга асяроддзя Ну ёсць розныя механізмы як гэта можа адбывацца напрыклад ДНК насамрэч гэта такая ланцужуковая молекула уявіць сабе у кожнай клетцы нашага арганізма прыкладна два метры ДНК нічога сабе І вось каб яе туды змясціць яе зразумела трэба было вельмі вельмі шмат разоў скруціць і у нас у клетках ёсць спецыяльныя белкі на якія гэтая днк намотаная і угу. мы атрымуем клубочак гэты клубочак таксама зварочваем і так, так некалькі разоў калі гэты клубочак днк ён вельмі шчыльны то сшытваць такую днк цяжэй і для белкоў рнк полимераз капірваць інфармацыю з днк на рнк цяжка таму што яны просто не могуць дае падступіцца а калі ён больш рыхлы гэты клубок расту і капіраваць такую ДНК лягчэй. І вось у клетцы ёсць спецыяльныя э, хімічныя працэсы, якія рэгулююць гэтую шчыльнасць клубка і атрымоўваецца, што гены, якія зараз не патрэбныя, яны упакаваныя шчыльна. гены, якія зараз выкарыстоўваюцца, яны упакаваныя больш рыхла. Ага. І ёсць яшчэ адмысловыя бялкі, Я называюцца фактары трансляцыі якія сядаюць на ДНК у пачатку гена і даюць інфармацыю гэтаму ферменту РНК палімеразе пра тое, якія гены счытваць, з якіх рабіць РНК копію, а якія павінны маўчаць. То бок калі фактары трансляцыі сядзяць на гене, значыць яго трэба счытваць. Калі іх там няма, то не трэба. Зразумела, А яшчэ ёсць такі варыянт, калі гены ўжо счыталіся, то бок транскрыпцыя ўжо адбылася. Але матрычная РНК, якая атрымалася ў выніку гэтай транскрыпцыі, яна потым можа разбурыцца. І белок усё роўна не будзе сінтэзаваны. Гэта якраз пра гэта ж была фармуліроўка, чаму далі прэмію за посттранскрыпцыйную рэгуляцыю. Так. так. Менавіта посттранскрыпцыйная рэгуляцыя гэта рэгуляцыя актыўнасці генаў, якая адбываецца ўжо пасля таго, як з ДНК зрабілі гэтую копію матрычнай РНК. Менавіта за адкрыццё працэсу такой рэгуляцыі з дапамогай мікрарНК Раўкан э, і эмбрас і атрымалі эту нобелевскую прэмію. А я, дарэчы, пра іх крыху пачытаў і магу вось распавесці мне было вельмі цікава тому что про іх біяграфію я зусім нічога не ведаю ну, ты ведаешь цікава калі читаеш их біяграфію думаешь як по-роздаму могуць люди прыйсці до навукі восьось Віктор эмбраз у яго бацька з польльшча ён дарэчы навучаўся ў старэйшых класах у вільнюсе але калі пачалася другая сусветная вайна ён атуль з'ехаў і праз пэўны час потрапіў у палон да немцаў пять год утрымліваўся ў працоўным лагеры uh -huh. калі яго вызваліла амерыканская армія то ён пэўны час працаваў на яе перакладчыкам а пасля сам з'ехаў у злучаныя штаты і стаў фермерам uh -huh. і эмбрас і віктор я насе эмбраса і віктор вырас у выніку на малочнай ферме у яго было сем братоў і сясцёр нешта мне гэта нагадвае падобна крыху да гісторыі катлінкарыка А ну дарэчы так нобелевская лаўрэатка мінулага года таксама вырасла я не памятаю ці тое на ферме але прынамсі ў такім вясковым асяроддзе Ну і вось нягледзячы на тое што вырас ён на малочнай ферме ён паступіў вучыцца на біялогію ў масачусаскі інстытут тэхналогій у бостане нічога сябе не самы загадалы <laughs> універсітэт мякка кажучы так і скончыў там яшчэ і дактарантуру выніку ага. А вось гары раўкан ён нарадзіўся ў каліфорніі у горадзе у такой інтэлігенцкай сям'і ён з дзяцінства захапляўся навукай і попрасіў бацькоў нават набыць яму мікраскоп і тэлескоп адначасова так адразу абодва бо ён здаецца не мог вызначыцца яго цікавіць вельмі дробныя ці вельмі вялікія рэчы і як набылі так, но былі і тое іншае. Нічога сябе. Але ў выніку ён зацікавіўся ўвогуле электронікай і паступіў ва ўніверсітэт на электраінжынера. Правучыўся крыху на электраінжынера, вырашыў, што гэта таксама не яго і па факце скончыў універсітэт па біяфізіцы. Ага. Але так атрымалася, што спачатку ён не займаўся навукай, бо ён не знайшоў працу па спецыяльнасці. Замест гэтага ён уладкаваўся ў нейкі кааператыў і высажаў дрэва бо дрэва ён любіў праблема толькі ў тым што сама праца была вельмі фізічна цяжкая Таму праз пэўны час ён звольніўся і год вандраваў па паўднёвай амерыцы То бок такі гэп'ер калі вырашаеш што табе рабіць далей Ну так звычайна праўда яго бяруць пасля сканчэння школы у яго атрымалася крыху пазней і вось пражыўшы год у паўднёвай амерыцы ён вярнуўся ў штаты паступіў у аспірантуру і хацеў вывучаць пачатку малекулярную біялогію раслін я зараз думаю пра амерыканскую армію а як іх прызываюць у армію чаму вось іх не забіраюфт лутарея ясна я цяпер ну флешбэкі з усялякіх серыялаў пра латарэю і пра в'етнам я зараз да успамінаю але ясна Ну вось гэта якраз у тыя часы так і было сучасная амерыканская армія наколькі я ведаю складаецца з тых хто э, сам добраахвотна запісаўся з нейкіх там кар'ерных пабуджэнняў ці яшчэ чаго але ну тэарэтычна калі ўзнікае такая патрэба то дзяржава можа зноў распачаць гэты драфт эту латарэю але э, <laughs> вяртаемся э, да веры раўкана ён что э, я там казаў хацеў вылучаць малекулярную біялогію раслін але лёс у яго склаўся крыху інакш ён пачаў працаваць напрыканцы 80-х у лабараторыі роберта хорвіца зноў-такі у масачусаскім інстытуце тэхналогій ага. і хорвіцу дарэчы таксама ў свой час далі нобеля за даследаванне чарвячка цэнарабціс элеганс і менавіта з гэтым чарвячком таксама у ягонай лабараторыі пачаў працаваць раўкан і там ён пазнаёміўся і з эмбрасам то бок адзін чарвяк прынёс нобелевскую прэмію ажно тром навукоўцам не кожны ведаеш від чарвяка можа пра сябе такое сказаць <laughs> гэта накладна і вось я чытаў у мяне ўзнікла пытанне чым гэты чарвяк такі цікавы з таго што я памятаю гэта тое што па-першае ён вельмі маленькі у яго таўжыня недзе адзін міліметр і лёгкі з-за гэтага для даследаванняў яго лёгка разводзяць яму не трэба шмат ежы і пры гэтым ён шмат клеткавы арганізм То бок э, на ім можна вывучаць якраз такі гэтыя працэсы генной рэгуляцыі. Ён не матода, то бок круглы чарвяк, ён наш далёкі сваяк, можна так сказаць, А яшчэ у дарослым выглядзе у яго целе заўсёды роўна 959 клетак. Ну, гэта пра саматычныя клеткі, якія менавіта будуюць цела, а не сперматазоіды яйка клеткі. Ага. Яшчэ біёлагі ведаюць, колькі ў яго генаў, х каля 20 тысяч. І закон таго, што у яго сталая колькасць клетак, можна назіраць гэтыя працэсы дзялення клетак і дыферэнцыяцыі, калі гэты чарвячок развіваецца ад дзіготы да дарослага чарвячка і тое, як гэтыя клеткі дзеляцца і колькасць гэтых дзяленняў, яна таксама будзе сталая. Таму што ўсё вядзе да гэтай лічбы 959. І калі нешта ў працэсах рэгуляцыі працы генаў збіваецца, то гэта даволі лёгка заўважыць. Ну вось раўка на эмбраз даследавалі гэтага чарвячка. Кожы з іх даследаваў першапачаткова адзін ген. Раўкам даследаваў ген, які называецца лін 14, а эмбраз даследаваў ген лін 4. І вось яны заўважылі, што калі ў адным з гэтых генаў здараецца пэўная мутацыя, то чарвяк перастае нармальна развівацца. Бо гэтыя гены лін4 і лін14 адказвалі за пераход чарвячка з адной лішынкавай стадыі на іншую. І калі любы з іх ламаўся, то гэты пераход не адбываўся. А яшчэ яны заўважылі адну цікавую рэч. Калі пачынае актыўна працаваць ген лін4, то лін14 робіцца менш актыўным, То бок па ягоным рэцэпце у клетцы выпрацоўваецца менш бялкоў. Амбрас і раўкан, якія ўжо ведалі тады пра бялкі фактары транскрыпцыі, пра якія мы вам расказвалі, яны падумалі, што гэта нейкі цікавы прыклад негатыўнай рэгуляцыі. Калі вось ёсць генлін 4, з яго счытваецца бялок, і гэты бялок нейкім чынам уплывае на генлін 14, так што ён перастае працаваць. То бок чым больш бялку лін 4, тым менш павінна быць бялку лін 14. Ну так яны думалі, але вось калі яны пачалі шукаць гэты белок лін 4, яны яго не знайшлі. Так і яны высветлілі, што гэты ген лін 4 ён не з'яўляецца рэцэптам бялку. Ага, і вось гэта якраз тое, што супярэчыць той цэнтральнай догме, што спачатку з ДНК счытваецца РНК, а пасля на падставе РНК вырабляецца бялок. Так, так але не зусім супярэчыць, таму што ДНК гэтага гена лім 4 яна счытвалася ў РНК. Але гэтая РНК яна потым наразалася на маленькія кавалачкі. І гэтыя маленькія кавалачкі яны чапляліся за матрачную РНК, якая счытвалася з гена 14. І яны давалі сігнал спецыяльным белкам клеткі, якія прыходзяць і разбураюць матрачную РНК, да якой яны правязаліся наогул, То бок знішчаюць яе і не пакідаюць аніякай магчымасці пабудаваць гэты белок. І вось гэтыя маленькія, але вельмі агрэсіўныя кавалкі РНК называюцца мікрарынка. Так Эмбрас і Раўкан вырашылі назваць іх мікрарынка, таму што яны былі вельмі маленькія, значна карацейшыя за ўсе дагэтуль вядомыя тыпы РНК. Ну тады засталося толькі разабрацца, чаму гэта адкрыццё было такім важным, што за яго далі нобелюўскую прэмію. Ну, па-першае, гэта быў цалкам новы невядомы дагэтуль механізм рэгуляцыі працы генаў і гэта настолькі была нечаканая інфармацыя што спачатку нават думалі што яно працуе толькі ў чарвячка але потым амбраз і раўкон знайшлі такія паслядоўнасці у шмат якіх арганізмах уключаючы чалавека і, і наогул зараз мы ведаем што развіццё нашых клетак і тканак немагчымае без мікрарынка І зараз ужо ёсць база дадзеных з тысячамі такіх мікрарынка і тысячамі генаў, якія яны рэгулююць. Ну і па-другое, гэта вельмі важна для медыцыны, таму што паломкі гэтага механізма мікрарынка рэгуляцыі яны вядуць да развіцця хвароб. І гэта такія сур'ёзныя хваробы, як прыроджаная страта зроку, слыху, Э, хвароба шкілету і канешне ж рак і звыш мэта такіх даследаванняў мікрарнк гэта выпрацаваць лекі якія б утрымлівалі мікрарнк які можна дастаўляць да канкрэтных клетак і ў гэтых клетках мікрарнк будуць выключаць паламаныя гены і гэта дае вялікую надзею Ну дзякуй, ты адказала на ўсе пытанні, якія ў мяне былі. Якую з гэтага ўсяго мы выносім мараль? Ну па-першае, для мяне мараль вывучэння любых працэсаў геннай рэгуляцыі пра тое, што гены вызначаюць не ўсё. То бок тыя рэцэпты, якія прапісаныя ў тваёй ДНК, гэта не адзінае, што ўплывае на твае прыкметы, то бок на тое, як ты будзеш выглядаць, якія ў цябе будуць хваробы, ці будуць у цябе нейкія здольнасці, Таму што ёсць яшчэ шмат фактараў, як унутраных у нашым механізме, так і знешніх. Это наше асяроддзе, наш лад жыцця, той жа ўзровень забруджанасці, асяроддзя, якія ўплываюць на тое, як гэтыя рэцэпты ў генах будуць счытвацца і ці будуць успадкаваныя намі прыкметы праяўляцца. Таксама даследаванне сёлетніх нобелевскіх лаўрэатаў падкрэслівае, што ў навуцы няма догмаў. І прынамсі у біялогіі, калі ёсць правілы, то заўсёды знойдуцца да іх выключэнні чым больш ты даследуеш пераправяраеш удакладняеш тым больш новага ты знаходзіш вельмі трапная мне здаецца мараль у мяне есть яшчэ такая міні-мараль <laughs> думка якая з'явілася ў мяне пакуль я чытаў пра жыццёвы шлях раўкана які цікавіўся ў дзяцінстве космасам а пасля цікавіўся электратэхнікай а пасля зацікавіўся раслінамі падарожжамі і ў выніку атрымаў нобелевскую прэмію за даследаванні генаў маленькага чарвячка. <laughs> Вось у нашым грамадстве ёсць такая рэч, што мы ўвесь час, напрыклад, пытаемся ў дзяцей, кім ты хочаш стаць, калі вырасцеш, куды ты хочаш паступаць. Нібыта мы чакаем, што ўжо ў падлеткам узросце все павінны мець план на ўсё жыццё. Але жыццё можа падносіць шмат адкрыццяў і змяняць нашы планы самым нечаканым чынам, у тым ліку і ў лепшы бок. Таму вось для мяне такая снова, что николі не поздно зацікавіцца ці заняцца нечым новым. Мне твоя мінімараль таксама вельмі спадабалася э, я б не сказала, што я на міні. Яна <laughs> была міні, калі б я карацей я сфармуляваў. Тады на гэтым сёння ўсё. Так Дякуй, што слухалі. Так дасылайце нам свае пытанні пра біялогію і навакольнае асяроддзе і да сустрэчы у новых выпусках да сустрэчы